قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون Pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Reci, to zna jedino gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci, to samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Vrijeme nastupanja smaka svijeta nije poznato nikom od stvorenja, pa ni Meleku Israfilu koji će ga svojim prvim puhanjem u rog najaviti. Hakim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Melek koji je zadužen da puhne u rog čeka spreman od trenutka zaduženja tom velikom obavezom. Neprestano gleda prema maršu, bojeći se da mu ne dođe naredba, a on nespreman. Njegove oči su kao dvije blistave zvijezde. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Najbolji dan u kojem sunce izlazi je petak. U petak je stvoren Adem, u petak je ušao u džennet.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 Poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će odjednom ustati i čekati. od izbezumljujućeg zvuka Israfilovog prvog puhanja u rog, pomrijet će životinje, ljudi, džinni i meleki. Neka stvorenja neće biti usmrćena. Ne postoji vjerodostojan hadis koji nam određuje ta stvorenja, ali s obzirom da će nakon drugog Israfilovog puhanja u rog, sva stvorenja, životinje, ljudi, džini i meleki, biti oživljeni i da ne postoji vjerodostojan hadis koji upućuje na to da će Israfil biti usmrćen, postoji mogućnost da će on biti jedno od tih stvorenja koja će Allah Đelešanuhu ostaviti žive.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 pa neće moći ništa oporučiti, niti će se uspjeti čeljadi svojoj vratiti. Buhari prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, nastupit će smak svijeta, a čovjek čovjeku prodaje neku odjeću, ali je mušterija neće uspjeti kupiti, ani prodavac smotati. Nastupit će smak svijeta, a čovjek pomuzao svoju devu, ali se neće uspjeti mlijeka napiti nastupit će smak svijeta, a čovjek podigao zalogaj prema svojim ustima, ali ga neće uspjeti pojesti. Pri nastupanju smaka svijeta desit će se velike promjene sa sedam nebesa.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 Hvalja neka je on i vrlo visoko iznad onih koji njemu smatraju ravnim. Muslim prenosi od Ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Zgužvat će svemogući i uzvišeni Allah sedam nebesa na sudnjem danu svojom desnom rukom i reći Ja sam istinski vladar, gdje su silni i oholi vladari. Nakon toga će uzeti sedam zemalja svojom drugom rukom i reći Ja sam istinski vladar, gdje su silni i oholi vladari. Prema ajetu, potom ih je uredio kao sedam nebesa u dva vremenska razdoblja i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti, a najbliže nebo smo sjajnim zvijezdama ukrasili i nad njim mi bdijemo. Prvo od sedam nebesa je kosmos, u kojem postoji na hiljade galaksija, različitih oblika i veličina, iza kojeg se pretpostavlja da se proteže na 20 milijardi svjetlosnih godina. Sva nebesa su loptastog oblika. Drugo nebo je iznad prvog neba. Sa svih strana ga okružuje i mnogo je veće od njega. I tako svako naredno do sedmog neba. Sva nebesa od drugog do sedmog su izvan čovjekovog dometa spoznaje. Allah Đelešanu će svih sedam nebesa zgužvati svojom jednom rukom. مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى Desit će se i velike promjene na zemlji i u okviru prvog neba, kosmosa. Uzvišeni Allah kaže Bismillahirrahmanirrahim Iza šemsu kuvirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت Kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune i kada se duše sa tijelima spare i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena. I kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. Uzvišeni Allah kaže Bismillahirrahmanirrahim Iza samaa sama وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.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 I kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga, a ona će to dužna biti. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. Allah Đelešanuhu je detaljno opisao šta će se dešavati sa planinama. Uzvišeni Allah kaže يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا Na dan kada se zemlja i planine zatresu i planine pješćani humci razbacani postanu. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Iza ruđati l'ardu rađa, wa busati l'đibalu basa, فكانت هباء منبثا Kad se zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe i postanu prašina razasuta. Ibn Kethir kaže, planine će najprije postati poput pješćanih humki, nakon toga će postati poput vune raščupane i na kraju će postati poput prašine razasute. Zemlja koja je sada loptastog oblika, bit će rastegnuto kao koža pripremljena za sušenje i bit će poravnata tako da uzvisina i udebljenja neće biti. Kao što niko od stvorenja ne zna kada će Israfil po prvi put puhnuti u rog. Isto tako, niko od stvorenja ne zna koliko će vremena proći između prvog i drugog puhanja u rog. Buhari i Muslim prenose od Ebu Hureyre radi Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, između dva puhanja u rog bit će 40. Upitali smo, je li 40 dana? A on je odgovorio, ne znam. Mi smo opet upitali, je li 40 mjeseci? A on je odgovorio, ne znam. Upitali smo, je li 40 godina? A on je odgovorio, ne znam. Muslim prenosi od Ebu Hurere radijalahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, U istinu, jedna kost čovjekovog tijela nikada ne truhne u zemlji. Iz nje će biti stvorena tijela na sudnjem danu. Upitali smo, Allahov poslaniće, koja je to kost? Repnjača, odgovorio je poslanik, sallallahu alaihi veselem. Muslim prenosi od Ibn Amra radi Allahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi veselem, rekao, Allah će pred drugo puhanje u rog spustiti kišu, pa će od repnjače biti ponovo stvorena tijela ljudi. Nakon toga bit će puhnuto u rog drugi put i ljudi će ustati i gledati. Allah Đelešanuhu svoju moć oživljenja mrtvih nakon što im tijela struhnu dokazuje na više načina. Prvi način – Onaj koji je bio kadar stvoriti ljude na ovome svijetu, kadar ih je oživjeti na onome svijetu. Drugi način. Onaj koji je kadar učiniti nešto veliko i složeno, kao što je stvaranje nebesa i zemlje, kadar je učiniti nešto manje i jednostavnije od toga, kao što je oživljenje mrtvih. Oba ova načina spomenuta su u ajetima. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo, I opet je otvoreni protivnik i nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori, ko će oživjeti kosti kad budu truhle reci, oživjet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste. On sve stvara i on je sveznajući. I zaista on može kada nešto hoće, samo zato rekne budi i ono bude. Pa neka je hvaljen onaj u čioj ruci vlas nad svim. Njemu ćete se vratiti. Treći način. Onaj koji je pokazao pojedincima ili grupama Ademovih, alejhiselam, potomaka, neke slučajeve oživljenja, nekih od stvorenja nakon smrti, još na ovom je svijetu, kadar ih je sve oživjeti. A uzvišeni Allah kaže وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بعد موتكم لعلكم تشكرون I kada ste vi rekli, o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, pa vas je munja ošinula, a vi ste gledali. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli, da biste zahvalni bili. Uzvišeni Allah kaže, واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون I kada ste jednog čovjeka ubili pa se oko njega prepirati počeli, Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili.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 to ti s nama šalu? A on reče, ne dao mi Allah da budem neznalica. Oni rekoše, zamoli gospodara svoga u naše ime da nam objasni kakva ona treba biti. On kaže da krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga srednje dobi pa učinite to što se od vas traži, odgovori on. Zamoli gospodara svoga da nam objasni kakve boje treba biti, rekoše oni. On kaže da ta krava treba biti svijetlo-žute boje i treba se svidjeti onima koji je vide, odgovori on. Zamoli gospodara svoga da nam objasni kakva još treba biti, jer nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah tjedne, sigurno pronaći. On kaže da krava ne smije biti iscrpljena oranjem zemlje i natapanjem usjeva, treba biti bez ikakve mahane i biljega, reče on. E sad si kazao istinu, rekoše oni, pa je zaklaše i jedva to učiniše. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Pa smo mi rekli, udarite ga jednim njezinim dijelom i eto, tako Allah mrtve vraća u život i pruža vam dokaze svoje da biste shvatili.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 I Allah ga mrtvim učini stotinu godina, a zatim ga oživi i upita, koliko si ostao? On reče, ostao sam dan ili dio dana. Tada mu reče, ne, ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo. A pogledaj i magarca svoga, a pogledaj i kosti magarca, kako ih sastavljamo, a onda mesom oblažemo. I kada njemu bi jasno povika, ja znam da Allah doista sve može. Uzvišeni Allah kaže وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أكد إبراهيم Ibrahim غوصبو دارو موي pokaži mi kako oživljuješ mrtve, on reče, zar ne vjeruješ? Da kako, vjerujem, ali da mi se srce smiri, odgovori on. Zatim mu reče, pa onda uzmi četiri ptice i sjeci ih, pa po dio od njih stavi na svaki brežuljak. Zatim ih pozovi, doći će ti žureći. Znaj da je Allah silan i mudar. Uzvišeni Allah kaže, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار Na dan kad zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha jedinoga i svemoćnog. Nakon smaka svijeta zemlja će biti ispeglana i bit će kao ploča. sva stvorenja bit će potjerana sa zemlje na kojoj živimo na novu zemlju postavljenu pored nje. Buhari i Muslim prenose od Sehla radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ljudi će na sudnjem danu biti sakupljeni na crvenkasto bijeloj zemlji koja će biti poput čiste ploče. To mjesto zove se Aresatul Kijame, mjestu ukupljanja i stajanja na sudnjem danu. Buhari i Muslim prenose od Aiše radi Allahu Anha da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Pred Allahom ćete na sudnjem danu biti sakupljeni goli, bosi i neosunećeni. O Allahov poslaniće, pa hoće li muškarci i žene gledati jedni u druge? Upitala je Aiša. O Aiša, stvar će biti mnogo teža da bi ih to moglo zanimati. Odgovorio je poslanik sallallahu alaihi veselem. Nakon nekog vremena, muškarci i žene bit će obučeni, a Ibrahim a.s. će biti prvi obučen. Uzvišeni Allah kaže إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Ta svi će oni i oni na nebesima i oni na zemlji, kao robovi milostivom doći. On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio i svi će mu na sudnjem danu pojedinačno doći. Sve ljude i džine, sve vrste životinja, pitome i divlje, životinje koje su živjele na kopnu i one koje su živjele u moru. Kao i sve stanovnike nebesa, Allah Đelešanuhu će okupiti na jednom mjestu. Svi će doći pred njega, bez pomoćnika, radi konačne presude. Allahova Đelešanuhu pravda bit će takva da će šukavi ovan vratiti rogatom to što ga je udario. A nakon toga Allah Đelešanuhu će reći svim životinjama, postanite prašina. Tada će nevjernici zažaliti što im se neće presuditi kao i životinjama. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذب Vjernike će na Aresatul Kijame dočekati meleki, posebno zaduženi za njihovo obveseljavanje na sudnjem danu i govoriti im ne bojte se i ne žalostite i radujte se džennetu koji vam je obećan. Glavni razlog sigurnosti vjernika na sudnjem danu jeste to što su se u toku života bojali Allaha Đelešanuhu i susreta sa njim na sudnjem danu i zbog toga činili dobra djela i ustezali se od loših. Ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu na Dunjaluku, Allah Đelešanuhu će ga učiniti sigurnim na sudnjem danu. Ako bude bez straha od Allaha Đelešanuhu na Dunjaluku, Allah Đelešanuhu će ga zastrašiti na sudnjem danu. Svi vjernici, sljedbenici poslanika, okupljat će se oko svojih poslanika na Aresatul Kijame. Poslanik Muhammed sallallahu aleyhi sellem, kao i ostali poslanici, dočekat će vjernike iz svojih ummeta kod svojih izvora. Muslim navodi da je Ebu Hureyre radijallahu anhu rekao, Ashabi su upitali poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako će poznati svoje sedbenike koji će doći poslije njega. A poslanik je odgovorio pitanjem Šta mislite, da li bi čovjek poznao svoje crne konje koji imaju bijele potkoljenice i čelo među potpuno crnim konjima? Kako da ne bi, o Allahov poslaniće, vjernici iz mog ummeta imat će svjetlost na dijelovima tijela koje peru pri uzimanju abdesta, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem izvor Havd slijeva se voda na dva slivnika iz džennetske rijeke Kevser jedan slivnik je od zlata a drugi od srebra a sama voda je posebno lijepog ukusa, mirisa i mogućnosti gašenja žeđi. Buhari i Muslim prenose od Ibn Amra radi anhu da je poslanik sallallahu ve sellem rekao Moj havd je u obliku kvadrata, a dimenzije su mu po mjesec dana hoda. Voda je bijelja od mlijeka, ugodnijeg mirisa je od miska, a broj njegovih posuda je koliko ima zvijezda na nebu. Ko se napije vode iz njega, nikada više neće ožednjeti. Neki ljudi iz Muhammedovog sallallahu aleyhi sellem ummeta bit će otjerani od havda zato što su okončali svoj život kao otpadnici od vjere munafici, novotari ili veliki griješnici. Ako novotarima i velikim griješnicima Allah Đelešanu oprosti u toku trajanja suđenja, postoji mogućnost da će zabrana pristupa Havdu prestati. Buhari i Musim prenose od Esme radi Allahu Anha, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Ja ću biti na vrelu i gledati ko će mi od vas doći. Neki će biti udaljeni, a ja ću povikati moj gospodaru, oni su iz mog ummeta, pa će mi biti rečeno, ti ne znaš šta su oni radili poslije tvoje smrti. Nevjernici i vjernici novotari i veliki griješnici, pored toga što će biti onemogućeni pristupiti havdu, bit će izloženi strahotama sudnjeg dana. Iz mnogobrojnih ajeta kao i hadisa saznajemo da je sudnji dan veliki i strašan dan. Sudnji dan predstavlja veliku prekretnicu za sva Allahova Đelešanuhu stvorenja, koja težeg dana od njega nisu imali i neće imati.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 Na dan kad ga doživite svaka dojlja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Taberi kaže, potres i strah spomenuti u ovom ajetu, desit će se neposredno nakon ustajanja iz kabura, a ne pri smaku svijeta. Allah Đelešanu u Kur'anu mnogo govori o strahotama sudnjeg dana. To detaljno opisivanje strahota sudnjeg dana predstavlja jedan od vidova i džaza nadnaravnosti Kur'ana.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 Kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki? Allah Đelšanuhu nas je obavijestio da će sudnji dan trajati 50.000 godina. Uzvišeni Allah kaže تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة K njemu će se penjati Meleki i Džibril u danu koji će 50.000 godina trajati. Allah Đelešanuhu nas je obavijestio da će stanje ljudi na sudnjem danu biti izuzetno teško. Khush'an absaruhum yakhrujun min al-ajdath من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير Na dan kad i glasnik pozove na nešto užasno, Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti, žureći ka glasniku nevjernici će govoriti, ovo je težak dan. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع i upozori ih na bliski sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i u grkljanu se popriječiti, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će usišan biti. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت Inna Allaha sari'ul hisab. Toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove. Košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati, da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني ندان kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao, kamo sreće teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On me od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i od sinova svojih, Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom i bratom svojim i porodicom svojom koja ga štiti i svima ostalima na zemlji samo da se izbavi nikada. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Tog dana jedva bi dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali da je nad njima zemlja poravnata. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Također, sunce će taj dan ponovo zasjeti i biti primaknuto ljudima. Muslim prenosi od Mikdada, radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Približit će se sunce ljudima na sudnjem danu, tako da će biti iznad njih koliko iznosi mil. Sulejm ibn Amir prenosila sadisa od Mikdada je rekao Tako mi Allaha, ja ne znam da li se sa mil misli na milju, mjernu jedinicu za dužinu, ili štapić kojim se stavlja surma na oči, pa će ljudi biti u znoju prema dijelima. Nekima će znoj biti do članaka, nekima će biti do koljena, nekima će biti do pojasa, a nekima će dosezati do usta. للشعب مراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووئادا جامع الأشتات Vjernici će biti pošteđeni vreline nisko spuštenog sunca. Oni će biti u hladu. Buhari i Muslim prenose od Ebu Hureyre radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Allah će sedam kategorija ljudi staviti pod svoj hlad na dan, kad drugog hlada osim njegovog neće biti. Pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji su se zavoljali u ime Allaha i u ime njega se sastajali i rastajali, čovjeka kojeg je pozvala ugledna i lijepa žena na blud, pa joj on rekao, ja se bojim Allaha, čovjeka koji je udjelio sadaku tajno, tako da njegova lijeva ruka ne zna šta je udijelila desna, i čovjeka koji se u samoći sjetio Allaha, pa su mu potekle suze. I mučnim vjernicima koji iz svoga imetka ne izdvajaju zekat, i metak će im biti pretvoren u zmiju otrovnicu, bez dlačica na glavi zbog žestine i njenog otrova. Obavit će mu se oko vrata i govoriti, ja sam tvoj imetak, i tvoje bogatstvo. Ljudi koji su se oholili i smatrali se boljima od drugi, bit će oživljeni u ljudskom obliku, veličine malih mrava. Ljudi će ih gaziti, a i poniženje će ih obuhvatati sa svih strana. Vjernicima, počiniocima nekih velikih grijeha, Allah Đelešanuhu se neće obraćati, neće ih pogledati s pomilovanjem, neće ih očistiti od grijeha i imat će bolnu kaznu bit će kažnjeni privremenim boravkom u džehennemu. Neki od njih su starac bludnik, vladar lažov, ohol siroma, neposlušnik prema roditeljima, muškarac koji oponaša žene, žena koja oponaša muškarce, čovjek bez ljubomore prema ženskom dijelu porodice, muškarac koji iz oholosti pusti da mu odjeća prelazi članke i drugi. Ja men jara عروقها في نحرها في نحرها Stanje ljudi u pogledu stane i sigurnosti na sudnjem danu bit će prema stepenu potpunjenja Allahovog Đelešanuhu Tevhida, jednoće i pridržavanja Allahove Đelešanuhu vjere koju je dostavljao ljudima preko poslanika. Ljudi će na Aresatul Kijameh stajati pred gospodarom svjetova, 50.000 godina i čekati presudu. Proći će po nekim predajama 70 godina sudnjeg dana, a Allah Đelešanuhu se neće obraćati ljudima. Kada ljude zadese patnje i neizvjesnost i kada one postanu nesnosne, oni će tražiti od Allahovi Đelešanuhu poslanika da mole Allaha Đelešanuhu da ispasi tih patnji i da dođe i počne sa suđenjem. Buhari i Muslim navode da je Ebu Hureyre radi Allahu Anhu rekao Bili smo na jednoj gozbi s poslanikom salallahu alaihi veselem na kojoj je rekao Ja sam prvak ljudi na sudnjem danu, a znate li zbog čega? Allah će sakupiti prijašnje i potonje generacije na jednom mjestu, tako da će ih jedan čovjek moći pregledati i dozvati. Sunce će se nisko spustiti, pa će zapasti u nesnošljivu muku i patnju, ljudi će povikati, zar ne vidite u šta ste zapali i šta vas je zadesilo? Zar nećete potražiti nekoga da se za nas zauzme kod gospodara? Potražite našeg oca Adema, reći će jedni drugima. Doći će Ademu i reći, ti si otac čovečanstva, Allah te je svojom rukom stvorio, u tebe dušu udahnuo. Naredio je melekima da ti učine seždu i nastanio ti u džennetu zar se nećeš zauzeti za nas kod svog gospodara? Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? On će reći, u istinu, moj gospodar se danas nasrdio kao nikada prije, a tako se neće rasrditi ni poslije. On mi je zabranio da se približim drvetu, a ja sam prekršio zabranu. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom idite Nuhu. Kada dođu Nuhu, reći će mu, O Nuh, ti si prvi poslanik stanovnicima zemlje. Allah te je nazvao zahvalnim robom. Zar se nećeš zauzeti za nas kod svog gospodara? Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? On će reći, Moj gospodar se danas rasrdio kao što nije nikada prije, a tako se neće rasrditi ni poslije imao sam pravo na dovu koja se prima, a ja sam iskoristio za uništenje mog naroda. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom, idite Ibrahimu. Kada dođu Ibrahimu, reći će mu, ti si Allahov poslanik i miljenik na zemlji. Zauzmi se za nas kod svog gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Moj gospodar se danas rasrdio, kao što nije nikada prije, a tako se neće rasrditi ni poslije. Ja sam za života tri puta slagao. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekome drugom, idite Musau, reći će. Kada dođu Musau, reći će mu, ti si Allahov poslanik, odlikovao te nad ostalim ljudima svojim govorom sa sobom. Zauzmi se za nas kod svoga gospodara, zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Moj gospodar se danas rasrdio, kao što nije nikada prije, a tako se neće rasrditi ni poslije. Ubio sam čovjeka, a to mi nije bilo naređeno. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekom drugom, idite Isau, reći će. Kada dođu Isau, reći će mu, Isa, ti si Allahov poslanik i stvoren si na Allahovu riječ, budi. Iz Bešike si razgovarao sa ljudima, zauzmi se za nas kod svoga gospodara. Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Moj gospodar se danas rasrdio, kao što nije nikada prije, a tako se neće rasrditi ni poslije. Ah, moje brige, moje brige, moje brige. Idite nekome drugom. Idite Muhammedu, reći će. Kada mi dođu, reći će mi, Muhammede, ti si Allahov poslanik i s tobom su okončana poslanstva. Allah ti oprostio sve grijehe. Zauzmi se za nas kod svoga gospodara Zar ne vidiš u šta smo zapali i šta nas je zadesilo? Tada ću doći ispod arša i pasti ničice na seždu pred gospodarom. Zatim će me nadahnuti zahvalom i pohvalom njega, kakvima nikada nikoga prije nije nadahnuo. A onda će mi reći, Muhammede, podigni glavu, traži, dat će ti se, zauzimaj se, zauzimanje će ti primljeno biti. Poslanik, salallahu alaihi veselem, će tada tražiti od Allaha Đelešanuhu da dođe i da počne suditi. Uzvišeni Allah kaže وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصالحين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون I zemlja će svjetlošću gospodara svoga zasjati i knjiga će se postaviti. Vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti i po pravdi će im se svima presuditi. Nikome se neće nepravda učiniti. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer on najbolje zna šta je ko uradio. Dolazak Allaha Đelešanuhu njegovim stvorenjima na sudnjem danu radi donošenja presude spominje se na dosta mjesta u Kur'anu. Jedino on zna način tog dolaska, ali zasigurno njegov dolazak ne sliči dolasku njegovih stvorenja na Aresatul Kijame, kao što ni njegovom biću ništa slično nije. Prvi čovjek kojem će se Allah Đelešanov na sudnjem danu obratiti je Adem alaihi Buhari i Muslim prenose Adebu Seida radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Allah će na dan proživljenja reći O Ademe, izdvoji od potomstva svoga skupinu za džehennem. Koliko ću ih izdvojiti, upitat će. Od svaki 1999, reći će Allah, tada će trudnica svoj plod pobaciti, a dijete će osjediti. Allah Đelšanu će na sudnjem danu imat kao svjedoke neka svoja stvorenja, 313 poslanika i 124 hiljade vjerovjesnika bit će Allahovi u svjedoci na sudnjem danu. Allah Đelešanuhu će ih pitati da li su dostavili njegovu poslanicu svojim narodima, te će nakon toga svjedočiti za ili protiv njih po pitanju vjerovanja i njihovog postupanja po onome što su im dostavili. Allahovi Đelešanuhu svjedoci na sudnjem danu bit će i meleki plemeniti pisari, koji prate ljude i pišu im djela. Meleki će donijeti knjige u koje bilježe sva djela koja učinimo i sve riječi koje izgovorimo od početka do kraja života. I zemlja po kojoj hodimo će svjedočiti. Tirmizi prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem nakon što je proučio ajet Toga dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj gospodar tvoj narediti. Rekao, njene vijesti bit će da će za svakog muškarca i ženu reći šta su na njoj počinili. Govorit će, taj i ta je tada i tada uradio to i to. Allah Đelešanu će suditi svojim robovima na osnovu njihovih ukupnih dijela i nikome neće nepravdu učiniti. Uzvišeni Allah kaže, واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer on najbolje zna šta je ko radio. Allahova Đelešanuhu pravda ogleda se u tome da čovjek neće odgovarati za dijela drugi, kao i u tome da će pitati ljude za svako dijelo, bilo malo ili veliko. Uzvišeni Allah kaže – ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Što god ko uradi, sebi uradi. I svaki grešnik će samo svoje breme nositi. Na kraju, gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla, vidjet će ga. Ummet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem imat će velike počasti na sudnjem danu. Muslim prenosi od Ebu Horeire radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Mi smo posljednji stanovnici ove zemlje, ali ćemo na sudnjem danu polagati račun prije drugih ummeta. 4 milijarde i 900 miliona ljudi iz Muhammedovog sallallahu alaihi ve sellem ummeta – ući će u džennet bez polaganja računa zbog cjelovitosti njihova imana. Ahmed prenosi od Ebu Bekra radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Dato mi je da 70.000 iz moga ummeta uđe u džennet bez polaganja računa. Njihova srca bit će jedinstvena kao što je srce jednog čovjeka, pa sam zatražio od mog gospodara da poveća njihov broj i dao mi je da sa svakim od 70.000 uđe 70.000. Uzvišeni Allah kaže وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat okačiti, a na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati, čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš sam svoj račun svoditi. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku data, lahko će račun položiti. Buhari i Muslim prenose od Aisha radi Allahu anha, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, svi koji budu polagali račun na sudnjem danu propast će. Upitala sam, o Allahov poslaniće, Zar Allah nije rekao onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti? Na što je on rekao, to nije polaganje računa, nego pokazivanje i izlaganje dijela. Polaganje računa je detaljno pretresanje dijela do najmanjih sitnica i ko bude tako polagao račun, neće izbjeći kaznu.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 I naći će upisano ono što su radili, gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Nevjernici će tražiti od Allaha Đelešanu da ih vrati na ovaj svijet uz čvrsto obećanje da će biti dobri. Uzvišeni Allah kaže, ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون A da ti je vidjeti griješnike kako će oboreni glava pred gospodarom svojim reći Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo. Mi doista čvrsto vjerujemo. A Allah Đelešanuhu zna da bi oni opet, kada bi ih vratio na ovaj svijet, bili nevjernici koji bi poricali Allahove Đelešanuhu dokaze i suprotstavljali se njegovim poslanicima. أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم Svi ljudi će stajati u safovima i iščekivati da budu poimenično prozvani. Buhari prenosi od Adija radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Niko od vas neće biti, a da njegov gospodar neće s njim razgovarati, a pritome između vas neće tumača biti. Prvo, zašto će rob na sudnjem danu polagati račun je namaz. Tirmizi i Nesai prenose od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Prvo, zašto će rob na sudnjem danu polagati račun je namaz, pa ako mu namaz bude upotpunjen, bit će spašen. Ako mu bude namaz faličan, bit će upropašten. Ali ako mu zafali farzova, Allah će reći Pogledajte ima li u moga roba na fila namaza. Ako ih bude imao, nadomjestit će mu se farzovi tim na filama, nakon toga bit će pitan za ostala djela na isti način. Allah Đelšanuhu će pitati ljude, da li su smatrali nekog ili nešto Bogom osim ili pored njega, da li su vjerovali u susret s njim, u čemu su živote svoje proveli, da li su po onome što su znali radili, kako su stekli i metke i u šta su ih potrošili, u čemu su svoja tijela oronuli, pitat će ih o svemu. Buhari i Muslim prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu aleyhi sellem rekao, Allah će na sudnjem danu sebi približiti roba vjernika i prekriti ga svojim ogrtačem, sakriti ga od ljudi i upitati, jesi li uradio to i to? A on će odgovoriti, jesam gospodaru. Tako će ga pitati a on će odgovarati i potvrđivati sve grijehe, sve dok ne pomisli da će upropašten biti. Allah će tada reći, ja sam ti na Dunjaluku sakri od ljudi, a danas ti ih opraštam. A što se tiče nevjernika, oni će biti prozvani pred svim ljudima riječima. Ovi su izmišljali laži od gospodaru svome. Neka Allahovo prokledstvo stigne nevjernike. Neki od nevjernika pokušat će naći rješenje izlaz govoreći laži i utjerujući u laž Allaha Đelešanuhu i njegove svjedoke. Govorit će da su im meleki, plemeniti pisari upisali ono što nisu uradili i zaklinjat će se Allahu Đelešanuhu za to. Muslim navodi da je Enes radi Allahu Anhu rekao Nasmijao se poslanik sallallahu aleyhi veselem jednog dana O Allahu poslaniće, Zbog čega si se nasmijao, upitali smo. Začudio sam se raspravi roba sa svojim gospodarom na sudnjem danu kada kaže Gospodaru moj, zar mi nisi obećao da mi nepravda neće biti učinjena? Da, odgovorit će. Zatim će čovjek reći Ja ne prihvatam svjedoka osim sebe lično. Allah će reći A zar nismo dovoljni kao svjedoci ja i meleki plemeniti pisari. A zatim će Allah zapečatiti njegova usta i govorit će dijelovi njegovog tijela ono što su radili. Odgovorio je poslanik, salallahu alaihi veselem. Uzvišeni Allah kaže, حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Uši njihove i oči njihove i kože njihove svjedočit će protiv njih onome što su radili. Zašto svjedočite protiv nas? Upitat će oni kože svoje. Allah koji je dao sposobnost govora svakom biću, učinio je da govorimo i mi, odgovorit će. U okviru polaganja računa bit će izmirivanje međusobnih hakova. Muslim prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Da li znate ko je muflis? Ashabi se odgovorili, Muflis je onaj ko nema ni novca ni robe. A poslanik je rekao, Muflis je onaj ko dođe na sudnji dan sa namazom, postom i zekatom i drugim dobrim dijelima, ali je vrijeđao ljude, potvarao, zakidao u imetku, udarao i bespravno krv proljevao. Uzet će se od njegovi dobrih dijela i dati svakom onome kome na neki način zulum učinio. Ako mu nestane dobrih dijela, uzet će se od njihovih loših dati njemu, pa će biti bačen u vatru. Oni koji budu imali međusobno otuđenih prava, izračunat će se težina tih prava i među njima izmiriti. Tirmizi navodi da je Aisha radijallahu Anha rekla, Došao je neki čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahu poslanice, imam dva roba koji mi lažu, varaju me. Neposlušni su mi, a ja njih vrijeđam i udaram. Šta će biti s nama? Poslanik mu je odgovorio, na sudnjem danu izračunat će se njihovo laganje, varanje i neposlušnost tebi, a i tvoje kažnjavanje njih. Pa ako tvoje kažnjavanje njih bude u težini njihovih grijeha prema tebi, to će se poništiti. Ako tvoje kažnjavanje njih bude manje od njihovih grijeha prema tebi, njihova dobra djela će u vrijednosti te razlike biti pridodata tebi. A ako tvoje kažnjavanje njih bude veće od njihovih grijeha prema tebi, tvoja dobra djela će u vrijednosti te razlike biti pridodata njima. Nakon toga čovjek je rekao, ne nalazim ništa bolje od toga da se oprostim od njih. Allahu poslaniće, uzimam te za svjedoka da ih oslobađam robstva. Uopćeno, najteže otuđeno pravo nasilnika jeste bespravno proljevena krv. Buhari i Muslim prenosi od Ibn Mesu da radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Prvo što će među ljudima biti presuđeno su njihova prava u krvi. Nakon izmirivanja međusobnih prava, bit će postavljena mizan vaga. Allah Đelešanu će postaviti mizan radi utvrđivanja vrijednosti i težine učinjenih dijela da bi ih nešto kasnije nagradio ili kaznio prema onome što mizan pokaže. Hadisi poslanika sallallahu alaihi veselem upućuju na to da će mizan biti prava velika vaga sa dva tasa i jezičkom. Hakim prenosi od Selmana radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao bit će postavljena vaga na sudnjem danu i kada bi se na nju postavili nebesa i zemlja, obuhvatila bi ih. Meliki će upitati, kome će se na njoj vagati?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 Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo zato kazniti ili nagraditi, a dosta je što ćemo mi račune ispitivati. Na osnovu ovoga ajeta neki učenjaci zaključuju da će na sudnjem danu biti više vaga. Prihvatljiviji je mišljenje ipak to da će ona biti jedna. Pri vaganju dijela niko nikoga neće poznavati, niti će iko biti spreman svoje dobro dijelo nekome pokloniti. Po pitanju toga šta će se na mizanu vagati, postoji razilaženje između islamskih učenjaka. Jedni zastupaju mišljenje da će Allah Đelešanuhu dijelima dati opipljiv fizički oblik, iako su ono na Dunjaluku fizički neodređena i da će njih vagati. Buhari i Muslim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu, da je poslanik salallahu alaihi veselem rekao Imaju dvije izreke, koje su lahke za izgovaranje, teške na mizanu, a drage sve milosnom. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi azim. Ebu Davud i Tirmizi prenose debu Derda radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao, na tas dobrih dijela na sudnjem danu neće biti stavljeno ništa teže od lijepog morala. Muslim prenosi od Ebu Malika radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao, čistoća srca od širka i tjelesna čistoća, gusul i abdest, su polovina imana i zahvala Allahu. Izgovaranje, elhamdulillah, ispunit će tas dobrih dijela mizana na sudnjem danu. Drugi smatraju da će biti vagane knjige u koje se upisuju dijela. Tirmizi i Ibn Mađe prenose od Ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Zaista će Allah na sudnjem danu izdvojiti čovjeka iz moga ummeta između ostalih ljudi, a zatim će biti doneseno 99 velikih knjiga loših dijela i bit će mu predoćene. Veličina svake knjige je dokle pogled može dosegnuti. Allah će ga upitati, poričeš li nešto od ovoga što je u njima zabilježeno? Da li su ti plemeniti pisari kakvu nepravdu učinili? Čovjek će odgovoriti, ne, gospodaru moj. Allah će ga upitati, a imaš li opravdanje ili neko dobro djelo? Čovjek će se zbuniti i reći, ne, gospodaru moj. Allah će mu reći, naprotiv, ti kod nas imaš jedno dobro djelo i danas ti neće biti učinjena nepravda. Tada će mu se pokazati kartica na kojoj piše Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden Resulullah. Čovjek će reći, gospodar moj, šta je ova kartica u odnosu na ovolike knjige? Tebi se zaista neće nepravda učiniti, reći će mu Allah. Knjige će biti stavljene na jedan, a ona kartica na drugi tas mizana, pa će kartica prevagnuti, a svih 99 velikih knjiga će se raspršiti, ništa se ne može mjeriti sa imenom Allaha milostivog. Treći smatraju da će biti vagan počinioc dijela. Ahmed navodi predaju Ibn Mesuda radi Allahu anhu, u kojoj stoji da je imao izrazito tanke potkoljenice, pa bi ga jači vjetar povi. Jednoga dana ljudi su mu se smijali, pa ih je poslanik, salallahu alaihi veselemu, pitao, je li se smijete tankoći njegovih potkoljenica? Tako mi Allaha, oni će na mizanu biti teži od brda Uhud. Buhari prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Doći će čovjek na sudnijem danu sa velikom tjelesnom težinom, ali kod Allaha na mizanu neće težiti ni kao krilo mušice. Četvrto mišljenje je da će na mizanu biti vagana i dijela i knjige i počinioci dijela i ovo mišljenje je najispravnije. Međutim, najviše ajeta i hadisa govori o vaganju dijela i to je osnova ili pravilo, ali Allah Đelešanuhu će neke izuzeti iz općeg pravila, pa će vagati knjige njihovih dijela ili njih. Uzvišeni Allah kaže والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون Mjerenje toga dana bit će pravedno. Oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići, a oni čija dobra djela budu lahka, oni će zato što dokaze naše nisu priznavali, stradati. Bejheki prenosi od Denesa radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Bit će doveden i zaustavljen čovjek pred mizanom na sudnjem danu. Za praćenje ishoda vaganja njegovih dijela bit će zadužen melek. Ako mu prevagnu dobra dijela, melek će povikati tako da će ga sva stvorenja čuti. Usrećen je on i nakon ovog momenta nikada nesretan neće biti a ako mu prevagnu loša djela, melek će povikati tako da će ga sva stvorenja čuti. Unesrećen je on i nakon ovog momenta nikada sretan neće biti. Vjernicima koji budu imali više dobrih dijela, prevagnut će tas dobrih dijela i tim vaganjem će im se odrediti njihov stepen u džennetu gdje će vječno ostati. Vjernicima koji budu imali više loših dijela, prevagnut će tas loših dijela, i tim vaganjem će im se odrediti težina i period njihovog privremenog kažnjavanja u džehennemu. Nevjernicima i licemjerima će prevagnuti tas loših dijela, jer njihovo nevjerstvo poništava svako dobro dijelo i tim vaganjem će im se odrediti njihov stepen u džehennemu, gdje će vječno ostati. Allah, هنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم Nakon upoznavanja sa konačnom presudom, uslijedit će pokret Saresatul Kijame prema mjestu vječnog boravka. Najprije će nevjernici krenuti prema mjestu njihovog vječnog boravka, džehennemu. Nevjernici će prema džehennemu biti tjerani kao stoka, velike skupine nevjernika kretat će se u istom smjeru, vikat će se na njih kao što se viće na stoku, tjerat će ih i voditi meleki zebanije, licem zemlji će biti okrenuti. Buhari i Musim navode da je Enes radi Allahu Anhu rekao, neki čovjek je upitao poslanika sallallahu aleyhi sellem kako će nevjernici na sudnjem danu hodati licima po zemlji? A on mu je odgovorio, Zar onaj koji im je dao da hodaju na nogama, nije u stanju da ih učini da hodaju licima po zemlji? Muslim prenosi od Ebu Sejda radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, na sudnjem danu glasnik će povikati, neka svaki narod slijedi ono što je obožavao, Niko ko je obožavao nešto drugo pored ili osim Allaha neće ostati, a da neće slijediti ono što je obožavao i tako biti odveden prema džehennemu. Ostat će vjernici dobri i griješni i ehlul kitabije, židovi i kršćani. Bit će pozvani i upitani židovi, šta ste obožavali? Obožavali smo Uzeira, Allahovog sina. Slagali ste na Allaha. Allah nema ni žene ni dijete. A šta želite? Ožednili smo gospodaru naš, napoji nas a zašto ne krenete prema vodi, upitat će ih. A nakon toga bit će potjerani prema džehennemu, koji će biti fata morgana pa će u njega popadati. Onda će biti pozvani i upitani kršćani. Šta ste obožavali? Obožavali smo Isa, Allahovog sina. Slagali ste na Allaha. Allah nema ni žene ni dijete. A šta želite? Ožednili smo gospodaru našu napoji nas. A zašto ne krenete prema vodi, upitat će ih, a nakon toga bit će potjerani prema džehennemu, koji će biti fata morgana, pa će u njega popadati. Uzvišeni Allah kaže وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ A na dan, kada Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, oni prvi bit će zadržani da bi ih sustigli ostali. Prije nego stignu do džehennema, do ušiju će im dopirati zvukovi koji će im srca ispuniti strahom i skoro ih izbezumiti. Uzvišeni Allah kaže بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا A mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktelu, kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čut će kako gnjevna ključa i odbije sa huči. Kada stignu do vatre i ugledaju njene strahote, kajat će se i željeti povratak na Dunjaluk, kako bi u Allaha Đelešanuhu vjerovali i Allahove Đelešanuhu poslanike njima poslane slijedili. Uzvišeni Allah kaže وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين قد تيه vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo.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 سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي Nakon toga, nevjernici će biti grubo gurnuti u džehennem. To će biti kraj sudnjeg dana za nevjernike. I vjernici će čekati onoga u koga su vjerovali kao Boga na Dunjaluku. Buhari i Muslim prenose od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao ostat će vjernici i munafici s njima, pa će im Allah doći u liku koji oni ne poznaju i reći im, ja sam vaš gospodar, utječemo se Allahu o tebe, ovo je naše mjesto i ovdje ćemo ostati dok nam ne dođe naš gospodar, a kada nam on dođe, mi ćemo ga prepoznati. Tada će im Allah doći u liku koji oni već poznaju i reći će, ja sam vaš gospodar, Ti si naš gospodar, reći će. Allah Đelešanuhu će otkriti svoju potkoljenicu, po tome će ga vjernici poznati i učiniti mu seždu. Seždu neće moći učiniti ni jedan munafik, jer će im se kičme ukočiti. Uzvišeni Allah kaže يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون na dan kada se potkoljenica otkrije i kad budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli, nakon što Allah Đelešanu otkrije svoju potkoljenicu i vjernici mu učine seđdu, vjernike i munafike će obaviti tama. Ta tama će nastupiti pred polazak نصير تشوبريو فكرت في će biti most postavljen preko mračnog džehennema, a vodit će prema džennetu. Bit će tanji od lake i oštri od sablje i veoma klizav. Na njemu će biti stabilan samo onaj koga Allah Đelešanuhu učvrsti. Preko sirata prelazit će svi poslanici šehidi, vjernici dobri i griješni munafici. Buhari i muslim prenose od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Sirat će biti postavljen preko džehennema, pa ću biti ja i moj ummet prvi koji će ga preći. Tada će govoriti samo poslanici, a njihova dova će biti Allahu moj, spasi, spasi. Lahkoća i brzina prelaska preko sirata zavisit će od jačine svjetla, a ono će biti prema dobrim dijelima. Bejheki navodi da je Ibn Mesud radi Allahu Anhu rekao Neki će ispred sebe imati svjetlost poput brda, kod nekih će svjetlost biti veća od toga, neki će sa desne strane imati svjetlost veličine palme, a nekima će biti manja od toga. Najmanja svjetlost će biti kod onih kojima će svijetliti samo nožni palac – a koja će se neizmjenično paliti i gasiti. Kada se upali, iskoračit će, a kada se ugasi, stat će. Biće im rečeno, prelazite prema jačini svjetla. Neki će preći sirat brzinom prolaska zvijezde i padalice, neki će ga preći brzinom vjetra, neki će ga preći brzinom treptaja oka, a neki trčeće. Kad budu prelazili oni kojima je svjetlo samo u nožnom palcu, posrnut će. Uhvatit će se rukama i nogama za sirat, ali će im se jedna ruka izmaći kao jedna noga. Vatra će ih pržiti, ali će preći. A kada pređu sirat, reći će vatri, Hvala Allahu koji nas je spasio od tebe, nakon što nam te je pokazao. U istinu nam je Allah podario ono što nije podario nikom drugom. Na siratu će biti razdvojeni munafici od vjernika, Munafici će, nakon što se popnu na sirat, ostati bez svjetla i izostati za vjernika. Kada oni budu vidjeli vjernike kako prelaze sirat, vikat će za njima.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 Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite, reći će se. I između njih će se pregrada postaviti, koja će vrata imati. Unutar nje bit će milost, a izvan nje je patnja. Licemjeri će sa sirata upasti u džehennem i u njegovim najnižim dubinama vječno ostati. Na siratu će zaostati i vjernici kojima su prevagnula loša djela na mizanu. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Na oba kraja sirata bit će kuke koje će grabiti ljude, pa koga samo zagrebu spasit će se, a koga ščepaju u vatru će, oni će u džehennemu ostati privremeno. Nakon što vjernici pređu sirat i spase se od vatre, bit će zaustavljeni na kantari. Kantara će biti mali most između džehennema i dženneta. Cilj zaustavljanja na kantari je čišćenje od međusobnih mržnji, pakosti i zloba. Buhari prenosi je debu Sejda radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, Kada vjernici pređu sirat i spase se od vatre, bit će zaustavljeni između džehennema i dženneta, gdje će se izmiriti sve što je bilo među njima od nepravdi na dunjaluku. Pa kada budu potpuno očišćeni i spremni, dozvolit će im se da uđe u džennet. Tako mi onoga u čioj ruci Muhammedova duša, svako od vas će bolje znati put do svoje kuće u džennetu, nego što je to znao na ovome svijetu. الله Allah najbolje zna. كلما حبها ملء ضلوعي وهوى في كياني ليس تمحو الليالي ولا صرف الزمان حبها ملء ضلوعي